Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui us portem la música de Addison Lee Thompson. Mama was the daughter of a cotton farmer and Daddy the son of a big-time lawyer Mama grew up to do it àlbum magnífic, preciós, amb música esplèndida, ple de les arrels americanes que ens porten a la seva música, combinant els sons de la honky-tonk amb el millor del western swing i altres estils musicals, però amb la puresa que ens aporta la seva música. La música western amb tota la seva presència. Han registrat el Dylan's Heart de Fort Smith d'Arkansas, d'on arriben, produït per Dylan Taylor i el mateix Addison Lee Thompson. Aquest àlbum magnífic que es diu Western Sky, publicat eh, aquest en passat en 2020. Broken pushing on hard work through is his saddle and his and the demon on his back that gives him luck. un artista del qual, com tants d'altres, la música ha format part de la seva carrera musical i d'abans d'això i tot, eh, com molts artistes americans, va començar a interpretar les seves eh, cançons al cor de l'Església per després començar a escriure i interpretar la seva pròpia música mentre estava a l'escola. Nascut a Monroe, a Louisiana, al riu Ouachita, va créixer a Little Rock, la població tan coneguda també d'Arkansas vacances i al llarg de la seva vida el que s'ha format és com un cowboy de les Rocky Mountains i potser per això hi ha tanta barreja de música i inspiració a les històries que ell ens explica. Bon nostre protagonista del programa d'avui, d'aquesta càpsula musical, Addison Lee Thompson, eh, posseix un so distintiu basat en el country més tradicional i amb la música honky-tonk, però al mateix temps incorporant-hi tots aquests elements eh, del eh, so més roquer que fan doncs, que tant els peus com el teu cor hi bateguin el seu ritme. Incorpora una única perspectiva de ser un cowboy i de viure a les pròpies Mountains Rocky, aquestes Rocky Mountains, i això ho trasllada a totes totes les seves eh, cançons. Quan qualsevol d'aquests enroquers que ens ofereixen la seva música de nit és un d'ells, eh, però sempre vinculat amb aquesta música tan tradicional americana. Ah! in the morning before the rooster crows. Packs himself a lunch and a coffee, a coffee to go. And he's worked his ass off since he was 18 years old. He don't give a damn, cause it's the only life he knows. He just keeps on hem presentat en la música d'Addison Lee Thompson amb aquest disc anomenat Western Sky que va veure la llum el primer de gener de l'any 2020. Ell havia debutat anteriorment amb un EP, Wapiti, el maig del 2018. Avui us l'hem volgut presentar també a través de la nostra sintonia perquè gaudiu de la música d'aquest excel·lent artista americà. Des de Arkansas, Addison Lee Thompson, Western Sky. And there's cold beer on us Dancing and singing All night long Just enjoying this place that we call home just honest don't really pay. It's hard work, but I wouldn't change a thing. It's who I am, where I come from, staring at the western sky. Oh, so far. It's hard work, but I wouldn't change a thing. That's who I am, where I come from. Staring at the western sky, oh so far above. An old timer, and in a whole flatbed truck, driving down a dirt road. Ain't does love an old mare in the trailer on the back. Man, if that horse could talk him stories, you would